بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. إنا أنزلناه في ليلة القدر Biz Qur'onni haqiqatan Shabi qadridan nozil qildik. وما أدراك ما ليلة القدر Shabi qadrining nima ekanligini bilamsan? Leyletul qadri xayrun min elfi şehr. Şəbi qadri, şərəf və pəzilətdən min aydın artıqdır. Tənəzzəlul mələikətü və ruhu fiyhə biizni rabbihim min kulli əmr. Pəristlər və Cibril şu gecədə Pərverdigarının əmri bilən zəminə Allah təqdir qılğan barlıq iş üçün düşüdü. سلام هي حتى مطلع الفجر Şu kecha tong yo'rg'on qadar butunlay tinch omonlikdan iboratdir.